assalamu alaikum, wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh, već nekoliko puta sanjam Meku i Medinu i sebe na hađu lijepo se osjećam dok san traji, a imam i želju da odim tamo. Kakvo je kakvo je značenje moga sna? Možete li prokomentarisati? Allah vas nagradio. Muhammed, Muhammed hadi min al-bashair kad ikun od nečega što im Allah subhanahu wa ta'ala obraduje vjernika znači da ima nečega što postiže upravo taj san da će takva osoba inshallah biti omogućeno da se nađe na tim odabranim mjestima molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude tako jer svaki khair lisan upravo da Allah subhanahu wa ta'ala bushra radost vjerniku alhamdulillah